علام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة علام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kezer. نشيد الحياة وصاروا بناتي نشيد الحياة بسم الله الرحمن الرحيم O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani.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 Ili ako se niste dugo vidjeli, ali jedan nije putovao, onda je propisana mu aneka. To se prenosi u gledanim hadisima, između ostali hadis kod Tabaranije, da bi ashabi poslanika sa osnovom kada se ne bi dugo vidjeli ili nakon putovanja, da bi jedan drugog zagrljeno. To je propis kada se samo sretnu. A međutim, kada neko prati nekoga da ide na put, neće ga tada grliti. Nego se samo sa njim šta? Poselani. Na Bajramu, kada se Bajram završi, nećemo se grliti. Da se poselani. Grljenje znači biva kada? Sa puta kada se vrati ili nakon što se nismo dugo vidio. Nakon drugog rastanka, znači neviđenja, iako bilo u jednom gradu i tako dalje. Pa znači ovdje ima razlog zbog čega šta? u čega se želi, zato što se poželio čovjeka ili sa salametom se vrati i tako dalje. A to što odlazi, nije bila praksa sahaba, znači da tako postupaju. Druga stvar, kada čovjek dođe u džamiju, kada uči drugi ezan, dužan je da odmah klanja dva rekiata tehijetul mesče. Neće sačekati, znači da imam završi salam. Neće sačekati da imam završi čime i moje žene završe zanom, nego će odmah klanjati. Neki stoje i čekaju i onda nakon toga klanjaju. To je pogrešno. To se radi tako nakon prvog jezana, da bi uhvatio dvije nagrade. Međutim, nakon drugog jezana čovjek je odmah dužan da dok uđe da klanja, jer je slušanje hod te vađi po prioritetnije mišljenje i tako znači da mora odmah, da mora odmah znači da da klanja, tako da bi mogao, znači nesmetano da sluša hudbu. I treća stvar, možda smo malo zakasnili, ali budući da smo u prošlom predavanju to predvidjeli, nismo znači govorili o tome, pitanje posta dana šure. Post dana šure je legitiman u šarijatu. I na to ukazuju hadisi poslanika sa Valosvene koji je zabilježen na njegovim hadisim zbirkama. post dana Ašure iskupljuje od grijeha prošlu godinu. Kako je došlo Hadisu poslanika sa osaneme koga bi živa muslim, a za dan Arefata rekao je poslanik sa osaneme da iskupljuje prošlu i narednu godinu. Kada je šehol i sami imate ime pitan ome, kaže dana Ašure je Musaov dan, a dan Arefata je dan Muhammedov budući da je poslanik Muhammed sallallahu sallam bolji od Musa, logično je da njegov dan iskupljuje i prošlu i buduću godinu, a Musa samo prošlu godinu. Post dana Ašure u prvo vrijeme sama bio obavezan. Kako je došlo od Isu kod Buhari, mislimo da je poslanik sallallahu sallam rekao danas je dan Ašure, ko je jeo, neka se suzdrži ostali dio dana. Ako je počeo sa postom, neka završi dok taj post nije dokinut drugim hadisima između ostalog ramazanskim postom općenito a i hadisima poslanika sa osrem koji bližima muslime budavudi drugi gdje stoji post Ašure ili Ašura je jedan od Allahovih dana pa ko želi neka posti ako želi neka ne posti Iako jedan dio selefa, a da moja braća smatra da post Ašure opće nikada nije bio obavezan. Međutim, izrazi ta većina u Leme, izrazi ta većina eh, u Leme iz prvi i potrebni generacija smatruje da je ovo sa šure bio prvo vrijeme obavezan, pa je potom dokrenut ramazanskim postom. U Lema se spori da li je bolji post u mjesecu Muharremu ili je bolji post u mjesecu Šabanu. Pa kaže poslanik sa osnovne postoje cijeli Šaban, tako je došlo u hadisno od Ajše radijallahu talana i drugi kod Nesarije, osim illa kalila, osim malo, par dana, dan ili dva, tri, možda najviše da nije postio, ostalo je sve šta postio. No, međutim, imamo za hadis a, Muharrema, imamo da je najbolji post nakon Ramazana u mjesecu Muharrema. Najbolji post što može biti nakon Ramazana kada u mjesecu Muharrem. Mi znamo da su riječi poslanika sa sam šarijat i propisi. Da je postupak poslanika sa osrem da se iz njega izlače isti postupak da izlače propis. A međutim, šta je jače, jače, riječ ili postupak? Ha? Riječ. Riječ su jače, ne mora biti uvijek. Ali ovo je globalno pravilo da su riječi jače, jer riječi su propis te švijat, znači ummetu, a dok postupci mogu biti ovaj da, da nešto znači vrijedi eksplicitno za poslanika sa osreme, mimo drugih muslimana. Tako da je post u mjesecu Muharremu, Allah najbolje zna, jači i vrijedniji od posta u Šabanu, a jedno i drugo je vrijednije. Imam Neovi, Ibn Abdul Bar, Imam El Mawar, i drugi fakriti navode konsensus učenjaka da posta šure nije obavezan. Znači, nakon Ramazana, svi su složni da posta šure nije obavezan. Dakle, post Ašure nije obavezan po konsensusu islamskih učenjaka, iako su braćo moja nakon tog konsensusa, prvo ashabi najviše pazili na osnovnog mjeseca, pa kaže Esled Ibn Jezid, nisam nikoga vidio više da naređuje post u ovim danima, misle na dane Ašure, što je na dana Ašure ili dan prije, dan poslije o čemu ćemo govoriti, od Alije Ibn Jepaliba i Ebu Musa Lešarija. I ovu predaju bliži Ebu, pa, Ebu Dawud, pa je Anisi u svome Musneru sa ispravnim lancem prenosom. Pa se zatim bili ovaj žestoki i čuvali post ovoga dana i pazili na njega, jer ne znam ko je taj nesetnik da sebi dozvoli da izgubi opros prošle godine manjih grijeha. Zaista je taj čovjek sebi veliko dobro uskratio. Postiti se može na tri načina ovaj dan. Prvo može se postiti samo dana šure, a to je deseti dan mjeseca Muharrema. Da postimo taj dan. I kaže neka ulema da je postiti dana šure zasebno mekruh. Mekruh. Drugi kažu nije mekruh, ali nema potpune nagrade. A treći kažu nije mekruh. To je mišljeno dobro šehovi sami ima taj mjesec i druga je u tome i Bosenini i druga ulema. Da nije mekruh. I to je istavno mišljenje. Da nije mekruh. No međutim može se posti na tri načina. Da postimo dan prije i dan poslije. Dan prije. Deveti dan, deseti dan i jedanesti dan. I to temelje na hadisu koga bliže vam Ahmed u svojom usnudu Ibn Huzeyme kome se kaže da je poslanik Salafanem rekao ko bude postio Ašuru neka posti dan prije ili dan poslije. Pa su to spojili. Kažu dan prije dan poslije najbolje je sve spojiti. No međutim u lancu prenosao sa ove predaje ima Abdurrahman ibn Bilejla koji ima slabo pamćenje. Pa je predaja slaba. Ali je došlo Ibn Abbas da je tako rekao kod Abdurazaka, da je Ibn Abbas znači, to potvrdio, da se može tako postiti. To je prvi način, znači da se posti dan prije, da se posti Ašura, da se posti dan poslije. Nakon toga, ovo je, ovako je poredao šehr Ustav Ibn Kajim u svom dijelu Zadun Madi. Ovako je poredao, znači, ove dereže i ove stepene. Drugi, kaže, stepen po odlici ili po nagradi jeste da se posti deseti dan, pa onda da se posti deveti, pa deseti. I o tome najviše hadisa govori. Ili da se <clears throat> posti deseti, a potom jedanesti dan. To je najmanji, znači, stepen, <clears throat> ne računajući onaj prvi o kome smo govorili, znači da posti čovjek samo dana šure, o čemu postoji spod među islamskim učenjacima. Pa je dan Ašure, znači post, propisan, legitiman i ostaje takav, jer poslanik sa osam kada je došao u Medinu, upitao je židove koji su postili, što postite? Kaže, ome danu je Allah želom izbavio Musa. Kaže, ja sam preći Musa'u od koga? Od vas, pa je postio taj dan. No, međutim, ispravno je braćo mišljenje da je poslanik sa osnovne postio ovaj dan u Šumeki, prije Medine. Iako hadis kod Buhari i kod muslima ukazuju da je to počelo gdje? U Medini. Došao u Medinu i zatekao je da postoji i da je zbog čega postite, kaže zbog toga i toga. Kaže, ja sam preći od vas, pa je postio. Pa su mu neki ashabi kazali, spomenuli to, kaže, naredne godine, ako poživim, postiću i deveti dan, pa nije poslanik sa osnovom doživio naredne godine. Što kaže da je to počelo medijinu, međutim, ima hadis jer odostan kod Buhari i kod muslima, da je poslanik sa osnovom postio još ovaj dan u Mekci, sa Kurejšijama, kada su postio, da je postio, znači, taj dan u Mekci. U ome hadise još dokaz, da ne dulimo po pitanju Ašure dugo, da su prijašnji umeti računali vrijeme po ovim lunarnim mjesecima šarijatskim Šaban, Ramazan, Ševal, Hidel, Tejade, Harlem i tako dalje. Što tako je, ovdje se spominje da su oni postili koji deseti mjesec čega? Muharrema, znači brojali su to vrijeme, nisu brojali januar, februar, mart i tako dalje. Pa znači još prijašnji ljudi, ulema između ostalog da je hadis koristi za dokaz, znači šta su, kakve su, ovaj, uh, eh, eh, jeli, na, na koji način su brojali, brojali vrijeme. Svakako, post dana Ašure upada u dobrovoljni post. Jer mi nemamo, kod posta imamo samo četiri vrste propisanog posta. To je post Ramazana, to je post Zavjeta, to je post Iskupa, Kefareta i četvrti Kadokleda Ramazana. Tako, Kadokleda Ramazana. To su četiri vrste propisanog posta, nema pete vrste. Ova je vrsta dobrovoljna znači post mjeseca a, a, Muharrema, deseti dan je dobro na vrsta posta tako da čovjek ako bi zanijetio taj post i poslije sabaha i poslije podne i poslije ikindije a da prethodno toga nije učinio ništa što kvari post bilo bi mu ispravno po mišljenju većine islamskih učenjaka mimo šeho Lisama i Butejnije i neki drugi pravnika koji kažu ne, iza dobrovoljni post treba, treba nije prije zore. No, međutim, poslanik sa osvrame, kako bilo živa muslim, dolazi oko dajše, radi Allah i kaže joj, imaš nešto za ručak? Nemam, kaže onda ja postim. Onda ja postim. Što znači da nije imao tog nijeta, već je tražio znači nešto za ručak i nije namirao da posti. No, međutim, iako nije jasno spomenuto, u hadisu njega što može zaključiti, kada to je većina islamskih pravnika, e, to je sad većina islamskih pravnika. Nakon završenog poglavlja u Gusiru, kazali smo da ćemo sviluće dva predavanja govoriti vezano znači za hajzi za nifak. Krv koja izlazi iz ženskog tijela može se podijeliti u tri vrste. Prva vrsta je iako Ibnu se njim braću kaže što se tiče krvi žena koji izlazi iz žena i vrsta i načina kako to se može znači kaže to je more bahrun la sahila la kaže to je more bez dubi, bez dna šta se svega može dešavati kako to sve može, šta može prolaziti zato jesu faqihi govorili kaže hada min as'abi abuabil fiqhi ledal fuqaha ovo je od najtežih poglavlja fiqha kod, kod, kod islamskih pravnika. Jer do najteže poglavlja fikha jeste šta? Haj i nifas. Ono čime se danas pojedinci smijavaju, pa kažu za one koji govore o tome da je to ulema hajza i nifasa, a vidimo da ulema da je govorila da to najteže poglavlje za njih. Najteže poglavlje, zato što je malo hadisa o tome, a žena može prolaziti kroz različite stanja i halove, da je teško raditi za nju rješenje iako nije nemoguće. Tri vrste, znači, ovaj, krvi nezuzet, krv hajza, krv nifasa i krv istihada. To su znači tri vrste koje izgledu. Imam neovi je odulio u šerhul muhezzet, al-međmu'a, odulio je dugo po ome poglavlju. Znači, govorio je na 150 stranica. 150 stranica govorio, iznosio razne argumente, dotakao se raznih sporednih pitanja koja se tiču ovoga, ovoga propisa. Krv hajba je krv koja je crna, gusta i ima neprijatan miris. To su tri osnovne osobine po kojima se poznaje. Gusta, neprijatnog mirisa i crna. Vuče na crnu boju, je crna nego vuče na znači tamniju boju ima četvrto svojstvo koje dodaju neki neki uh, liječnici ili medicina danas pominje, kažu da se ne može krv hajza zgrušavati. Nema svojstva zgrušavanja. Kao krv što ima hrv, krv uh, uh, istihade, na primjer, kad ostaje to krv, po tome se isto mogu, mogu raspoznati. Izlazi ženog tijela ne, određeno, određenim vremenima. Kaže, poslanik sallallahu alaihi sallam za hajd innehu emrun ketebehu allahu ala danati adem to je stvar koju je Allah propisao kjerkama ademovi nema druge, to je propisano i to se mora dešavati tako je znači propisano prva žena koja je imala hajd bila je ko? Hava dešava radi Allahu ta'ala spomni hadis ibn Hajar u Fethul Bari predaju koju bilježi imam Hakim u svom sredetu i drugi ibn Munzir i kaže ibn Hajar da je vjerovostanom a predaja od ibn Abbas da je rekao prvi koji je dobio hajd bila je Hava nakon što je spuštena iz žene na zemlju tako je rekao ko? Ibn Abbas i ovo predanje Ibn Abasa odgovara čemu? Čemu odgovara? Prethodno spomenutom hadisu Aisha. Inna hu emnun ke kada Allahu ala benati Adem. To je stvar koju je Allah zelo popisao kćerkama Ademovim. Znači sve te žene od Adem, ali sada paradere su šta? Kćerke Ademove. A međutim, kaže Ibn Mesaud nešto drugo. Biliži Abdur Razak u svojom usanneku. To sahih sanedom. Kako kaže Ibn Hajar. Ibn Mesaud rekao, u vrijeme Benu Israila izlazili su muškarci i žene u isto vrijeme u džamiju. Skupa dozu džamiju. Pa su se žene iskoristili tu priliku pa se jeli ovaj isticale se pred muškarcima. Nudile se muškarcima. Jel? Pa je Allah kaznio i zabranio to davši im hajz. Da dobiju šta? Hajz. Pa je tako spriječan odlazak u u džamiju. Pa je sada između ovoga, između znači ove dvije predaje postoji, postoji znači prividna, prividna oprečnost. Isto tako u riječima Allaha Đelešanu, omrajetuhu ka imetun sa bahiket. Gdje žena Ibrahim a.s. je stajala, pa je bahiket u arapskom je nasmijati se. Ali kaže Ibn Abbas i neki drugi u tefsiru ovoga da se to odnosi, pa je dobila mjesečnicu u tom momentu da bi mogla nakon toga šta? Roditi. Da bi nakon toga mogla roditi. Pa se znači to je bilo vrijeme koga? Čije je to vrijeme bilo? Vrijeme Ibrahim a.s. Ko je živio prije? Ibrahim a.s. ili Musa? Ili Brvi Israel? Ibrahim a.s. Pa znači, e, predaj ili nesu da šta je? Ima li u njoj slabost? Kosi se sa predajom od Ibn Abasa, jedno tefsira Ibn Abasa. Ako je tefsir Ibn Abasa ispravan. Je značio, tri četvrtine tefsira Ibn Abasa nisu ispravan. Tri četvrtine tefsira jako su, predaje kod Ibn Abasa treba biti jako oprezan, jer ima tefsir Ibn Abasa koji je napisan u dva toma štampan ili jednom većem domu. Tefsir koji je izmišljen. Da je to Ibn Abasa tako tefsirio izmišljen. Pa je kod tesire ibn Abbas treba biti vjerodost. Treba biti, znači, vjerodost na predaju. U svakom slučaju, ako je ispravna, onda se kosi jer dobile su, znači, i, i Ibrahimova žena, koja je živjela prije Benu Israela, prije Musa, ala Islam, dobila je šta? Tjesešicu. No, međutim, neka u nama nastala da pomiri ove predaje, pa kažu, mjesečnica koju, koju su dobile e, žene Benu Israela je posebna mjesečnica, to je mjesečnica kažnjavanja da su kažene time da ne odlaze gdje u u džamije. Pa mogu to biti duži vremenski period ili tako dalje, ili da je dobio posebno, znači vid koji se zabrani odlazak, tako da, da ne bi onda bilo a proto rješa se među ovim periodima. U svakom slučaju nas zanimaju propisi ovoga vezani znači za ovaj umet. Hm. Nema najveće niti najniže granice za hajde nema najveće i najniže granice za hajz. Nego, tu se vraća žena na adet svoj, a što se tiče hadisa od poslanika, to osrame nema još dostane hadisa koji ukazuje da ima najveća i najniža granica. Najveća granica je 15 dana po mišljenju Šafije i Ahmeda. A najmanja granica je jedan dan. No međutim kažemo da od poslanika sa osam nema od ome ništa vjerodostojno. Ono na što se vraćaju učenjaci šafijske i hambelijske pravne škole kada govore o ovoj temi, uvijek spominju, znači za 15 dana je najveća granica, preko 15 dana računa se tako. Znači se na hadisu kome stoji, da je poslanik sa osam rekao, temku su ihda kunne šopre dehriha, dehriha la tu Neka od vas provodi pola svoga života da ne klanja. Koliko je pola života? Koliko je pola od jedno, od mjesec dana, je li pola? 15 dana, pola života, znači 15 dana provodi da ne klanja. To je, kažu, najveća granica koja je spomenuta u šarijetu. Može biti manje od toga. Ali to ne neka granica koja je spomenuta, uđe je tako spomenuta. Pa A uđetim ovu predaju, kaže Ibn Hajar al-Askalani u svome djelu Talhisul Habir, i kaže Mama Ližloni u svome dijelu Keškul Hafa i drugi, da ova predaja nema nikakvog temelja, utemeljenja, Čak neki kažu da je lažna. Danas sam čitao u jednoj pisoj knjizi, neću vam kazati koje to se zanima, da je jedan, jedan od fakiha kaže i taj predaj kod Buharije. Hanala, nije kod Buharije. Da je kod Buharije ne bilo razilaženja, tiče toga. Tako da nije kod Buharije ta predaja, već ovaj ispravne predaje nisu ograničile najveći, znači niti najmanji <clears throat> broj dana što se mjeseca. <clears throat> dolazak mjesečice se zna po pojavi, znači, krvi. Sve to smo spomenuli, znači, kakvi su opis crna, tamna, gusta, neprijatelj miris. Prestanak toga zna se po sušenju, znači, se žena stavi nešto ili dio, platno neko ili bunu i tako dalje, i onda nema ništa, znači, da tome ne iziđe ništa, ili nema, znači, vlažnost od krvi, nakon toga znači da čista ili da se pojavi ili da se pojavi al-kasatul bayda a to je materija koja izlazi iz ženu tijela koja dijele boje nakon što završi znači sa, sa tikusom i ženama je poznat ženama je poznat znači izgled te materije na jedan od tih načina znači se provjerava žene vjernika kako bilježi imam Malik i Buharija muallakan bez danka prenosilaca sa dobrim lancem se navodi, znači kod imama Malika i drugi, da je, da su žene vjerni, a, a, vjernice slale ono što iziđe kod Ajše da vidi mogu li klanjati ili ne mogu klanjati. A ponekad su palile po noći svijeće da se provjeravaju, pa i Ajša osudila. Ne morate kaže to raditi, to je pretjerivanje. To je pretjerivanje. Jer neko braće misli da je pretjerivanje u vjeri samo u nekim krupnim stvarima. Pretjerivanje u vjeri može biti u sitnim stvarima. Kao u ovim stvarima ili kako bilo živam al-Bejheki u svome sunanu, da je poslanik sa osrame došao na minu i rekao Fadlo ibn Abbasu, kaže, a u drugoj predaji Abdullah ibn Abbasu, dodaj mi, kaže, kamenčiće. Pa mu je dodao kamenčiće poput, znate šta je homus? Kako vidi homus, kako izgleda? Grah. Bilo te veličine graha, možda malko veći ili tu negdje. Bobe graha. Uzeo takve kamenčiće i bacio kaže bi misli hada termu o ijakum ul guluvu fid din kaže bacajte poput ovih kamenčića i nemojte kaže pretjerivati vjeri gdje je pretjerivanje vjeri da batiš kamenčiće veće nego što treba to je šta el guluv to je guluv i to je pretjerivanje vjeri koje ne treba da bude kod mokra Znači, može biti kako manji, manji, manjim stvarima, tako može biti u većim stvarima. Ne mora uopće biti, znači, pretjerivanje u vjeri samo u nekim velikim stvarima, pitanjima koje su vitalne, vitalnog značaja nije. Znači, pretjerivanje može biti u vjeri kompletno. Kao što ne dotjerivanje može biti u vjeri kompletno. Nedotjerivanje može biti od, od misvaka pa nadalje. Tako može biti isto i pretjerivanje. A ehlu sunnet je وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا mi smo srednji, znači umet, to jeste najbolji, najbolji umet. Kakav je propis sufre i kudre koja izlazi iz ženog tijela za vrijeme mjesečnice? To je, kako se to kod nas zove, tijelo pranja, tako? To neke žene nazivaju nakon izlaska bijelo pranja. To je znači pojava smeđe materije koja izlazi za vrijeme mjesečnice. Mjesečnice. Ako iziđe za vrijeme mjesečnice, to se računa šta? Mjesečnice. A ako izlazi nakon, nakon što ženi, znači završi se ciklus, pravo. Završi se ciklus žen, i nakon toga se pojavi ta materija, kaže, u Moafije, radi Allahu talanha, kako bi žebu Dawud i drugi sa ispravim lancem prenosilaca, kunna la ne'udu el kudrate wa sufrate, bada tuhri še'i'en. Nismo, kaže, obraćali pažnje nikakvu na to što se dešava na izlaza tog bijelog pranja nakon čega? Nakon hajba. Nakon što se hajz završi to što izlazi, nismo, kaže, obraćali nikakvu pažnju na to. Znači, nema, u smislu nismo obraćali pažnju, jer to nije vezano za što? Za, za ciklus. To nije vezano za ciklus. Žena se očistila nakon ciklusa, no međutim ne može naći vode da se okupa nema vode da se okupa. Šta ću raditi? Uzeti te jemu. Uzeti te jemu. I dozvoljeno je muš, mužu da ima sa njom odnos nakon toga, iako se nije okupala. Jer je temom na mjesto čega? Na mjesto vode. Ako ženi nastavi ići krv više od njenog adeta, mala adeta, šest dana, sedam dana, osam dana, i nastavi ići nakon toga, ona se može naći u jedan od dva hala i dvije situacije. Da može biti, da može raspoznati razliku između čega? Između krvi, mjesečice i istihabe koje izlazi nakon toga. Ako može prepoznati, onda jedan dio u Leme kažu mora raditi po prepoznavanju. Znači dok se ne počne nije, jer krvi istihabe je tečna, crvena, nije gusta, nema neprijatan miris, znači potpuno se razlikuje od čega od krvi, hajde koju smo pisali. Pa kaže ako može razliku da po tome. Dok druga ulema kaže i to je mišljenje lakše, ovaj veća olakšica ženu u tome i to su mnogi, mnoga ulema to odebrala. I mislim da sam već tome govorili tako da ne ponavljam to. A da radi po čemu? Po adetu. Broji šest dana imala, nakon šest dana ako nešto nastavi, broji da je to ishada i nakon toga je ne boli šta? Glava. Ako je u vremenu mjesečnice stane krv dan ili dva, znači imala mjesečnu, stala krv dan ili dva. To se ne smatra prekidom mjesečnu. Tri dana išla krv i stane dan, a ona obično ima sedam dana i odmah žena trči, tušira se i nakon toga se sada opet svoja. To je greška. Znači, prestajanje krvi za vrijeme, za onih dana kada se ima mjesečnica, to ne znači prestanak hajda nikako. On se i dalje broji, neće, ku, neće, se, neće se kupat, neće kajat, neće išta, nego u tome momentu, znači, sačeka, jer sigurno nakon toga će se pojaviti ovaj pojaviti ponovo znači krv. Sve dok se ne pojavi, znači, materija koju smo kazali, bijela materija po kojoj znači, znači da čisti. Može li žena koja je, koja je noseća, koja je trudna da bude da dobije mjesečnicu? Većina islamskih učenjaka kažu da ne može. Većina učenjaka kažu da ne može. I zato ko, koga ima spor, koliko žena može najviše da nosi kako se fakiri različite, koliko žena najviše može da bude noseća trudna. Pa neki kažu 60, 70, ajta iz koji se slučuje dojenje i, i, i nošenje 30 mjeseci da bude, pa neki kažu može biti godinu, neki kažu dvije, čak kod jedne uleme može i pet godina da se. međutim, ali bi zna možda današnja nauka da pobije to mišljenje iako se desi, to su izni ako bi se desilo, kažemo, ako bi, ako je moguće, onda su izni slučaje na koje se mi ne možemo vraćati, poput ovdje ovoga što je spomenuo, znači pitanje vezano za hajde. No, međutim, sigurno da nekada u Lema prije nije braćo mogla na način da dolazi do nekih podataka kao što možemo mi u današnje vrijeme. Tako da je to Allahova blagodat koji je nama olakšo, znači mnoge, mnoge stvari. Neki šatijski pravnici kažu da može, da može biti i žena koja je u hajdu, da može, da, koja je tuna, da može biti na znači, čudu. <clears throat> Ispravno je mišljenje da se kaže da je osnovno pravilo na koje se ljudi samo i vraćati, da ne može žena koja je trudna, da ne može dobiti. To je znači osnovno. A ako se desi ne, neko iznimno, iznimno slučaj da se desi, pa ne može se osnovno njega suditi. Iznimki je uvijek bilo. Nego je pouka gdje? U U većini u osnovi, u tome je pouka, a ne u iznimkama. Ako bi u iznimke sudile, onda bi sva naša pravila pomijela, jer uvijek ima, uvijek ima iznimci. Mi smo govorili da, da može čovjek biti u hajdu, je tako? Mm -hmm. Jesmo li? Aha. Ko ima jednu ženu, kažu, on je u hajdu. Kad je ona u hajdu, i on je u hajdu. Da nema izbora, ako ima više, ta ima izbor. Ako nema jednu, on nije. Ako nema jednu, neka posti. Ne u svakom slučaju znači nije nije ovaj ibret u iznimnim slučajima nego je ibret u u osnovi a ako dobije hajd to vremenu i zaista prepoznaje po izgledu krvi znači po ovim osobinama koje spoznao da je onda će šta? će klanjati ili neće klanjati? neće klanjati, ostavit će namaz ostavit će namaz jedino ako se drže čovjek mišljenja u leme koji kažu ne može nikako to što izlazi, kažu to je demu pesad, to je krv koja izlazi iz vena, kao, kao istihaba i tako dalje, kažu osim toga, ona će dalje kajem, kaj će to znači sprečavati namaz. No, međutim, ako se pojavi, ona će šta? Prekinuti namaz za istavno mišljenje, no međutim, ovaj, jeste svakako, no međutim, ovaj, e, ova pojava, ove mjesečne, da se ne utječe po pitanju čega? Ko se stavlja? Po pitanju? Ideta. Ideta iddeta kada bi bila žena puštena možemo kazati tri, tri puta dobije hajt i ona šta će biće slobodna može sudat, ne može u vlatu ahmari eđelu hunne en jobane hamne hunne znači žene koje su koje su trudne njihov eđel ili eđet je dok ne šta ne rade Taman to bilo i manje tri mjeseca. Od tih hajde. Ha? Jeste li nije? Je. Dok ne rode. Kad rodi je završeno. Kad rodi je cilj od ideta šta je? Da se, jeste, čišće, znači da se dokaže da li je trudno, da nije trudno. Ovdje nakon poroda. Jel se dokazalo, nije se dokazalo. Pa ne znam, time nije dokazalo, ona ne znam šta je dokaz. Pa ne znam čime bi se dokazalo. Dobro šta je ženi zabranjeno koja je u cirkusu? Zabranjeno je da da posjeti sebe, da klanja prvo. Da klanja. To je, nema razdiruđe među islamskim učinjaka za žena koja je u cirkusu ne može klanjati. Zabranjeno je da klanja. Haram. Kad bi klanjala, bila bi griješna. Kad bi klanjala, bila bi griješna. Niti na filu, niti farz. Ništa ne se znači klanjati od namaza niti će naklanjavati to kada se očisti. Kako došlo, gdje se bu sejdel hudija, sredi Allah anhu, u Buhari i muslima, kaže, da je poslanik sa vam rekao, kaže, zar nije neka od vas, kada dobije mjesečnicu, len tu salli, volen tesom. Len tu salli, volen tesom. Niti klanja, niti posti. Fe zalike nuksanu diniha. Pa kaže, to je njena manjkavost u vjeri. Hadis je kako? žene imaju manjkavu vjeru i pamet. I onda kad se potpiče, ko žena šta kaže, reci Allahov poslani kaže da vi imate manjkavu pamet. Što god to govori, kaže što je, to je iz, to je iz onaj, onaj baštine manjkave pamet i tako. E, tako se braćo poneki opod. Yes. Tako neki muslimani razumiju hadis, što god žena provoli, kaže ti manjkave pamet hadis nije time, hadisom se uopće nije tjelo kod okazi. Manjkave vjere, zašto? Evo ovdje poslanik sa osanem pojasnio, da je ne posti, ne klanja. Šta mislite kad insan ne klanja? Kad vama neko rekao, ne smiješ klanjati sedam dana, zavijezat ćete sedam dana da možeš klanjati. Možda čovjek ne bi da pametni kako osti. Gotovo, ti kad stavi na namazi, namazko vrijeme kad ima, i kad ne klanjaš, kad neko rekao, i odga, prolazi te namazi, vidiš da izlazi iz Indija, ide prema akšam, ti ne možeš, od tebe, sve vrije u tebi. Jer si naviko da klanjaš žena mora to ostaviti. Ne može biti nikako, tada je naj, najlakši plin šeitan. I to je manjkavost, ne može biti sa neko kada je 30 dana, neko kada je 20 dana. Jeste Allah što to propisao, to je tačno. A međutim, to je vid manjkavost. U tom vremenu, znači, ne, ne posti, ne uči Kur'an kod neke uleme i tako dalje, kod većine, neće do sad Kur'an i slično, čak kod neke, jeste li učiti nikako i na pamet i tako dalje. Znači, ovaj, tu je manjkavost. A što se tiče manjkavost pamet, njena je pamet je manjkava u odnosu na što? Molim? U odnosu na emocije, braću. U odnosu na emocije. Nije ne pamet muškarca. Ajša radijalca je bila pametnija od danas kad bi muškarci danas u ome, u ome vremenu radili, dijela Ajše i Hatidže radi Allah talana, naše stanje se promijelo za dva mjeseca. nego u odnosu na emocije. Pogledajte majka, dijete kada se rasplače i ona sjedi i plače ljuda. Plače ili ne plače? Plače. Kada se dijete smije, odmah se ona smije ništa vezana za to dijete emocijama. Kad vas majka Hanuma, kad je probudila u ponoću dva sata, sve veo djete, plaće Hanuma jedno sat vremena, kruži posljednje osaj. Završilo bi djete i beška sve u bašću. <laughs> Jer nemaš emocija, ti imaš razum, ti možda a, objektivnije gledaš neke stvari, ali nemaš emocija. Ali majka ima emocije. Pa su njene emocije jače od razuma, a tvoj razum jači od emocija. A dijete ne može ni bez jednog ni bez drugog i bračna veza i harmonija života se ne mogu nastaviti nego sa te dvije stvari. Pa Allah on to spojio, dao jednom muškarcu što nema žena. A, ili, govorimo općenito, a dao drugoj ženi što nema muškarac i kad to dvoje spoji, onda samo sa život tako može nastaviti. U protivu nema života. To je, to je ta manjkavost. A nikako manjkavost, šta god žena progovori, ti si, onda došao, znači, islam da ponizi ženu, zaista onda nakon toga mi možemo samo kazati izlaz da ponizi ženu. A islam je došao da popravi stanje žene i da je digna na stepen na kome nikada nije bila od Adem, ala islam, do poslanika, sallallahu alaihi wa Tako da je, braćo, opasno je ponekad tekstove razumijevati bez i, ili na način suprotan na, na koji se razumijeva to naš prethodnici. To kaže Ibn Hađer, ko, nego, ko kaže govori o onome za što nije slušan, vidit ćeš kada dolazi sa etabe eh, varaje, dolazi sa čudnim stvarima koje nikad niko nije kazao. Tako isto i ova tumačenja. Znači u svakom ženu. slučaju žena je dužna da ostavi namaz post kada je mjesec. Kada žena spomenuli nekoliko koristi ovdje prije nego što pređemo na drugu zabranu. Prva je bila šta? Namaz. Namaz. Kada bi žena dobila ciklus prije iz Indije, a nije kanjala podne, ha, Indija nastupa u tri, a ona u pola tri ili 15 doti je dobila ciklus, a nije kanjala podne, je li duža na kojem podne? Ha? je konsensus. Svi složu. To upišemo. Nikada konsensusa do sada nije bilo, braće. Pa ako jeste da ga nama upišemo. Jer kad se desi konsensus, to je velika stvar. U svakom slučaju, postoji spor među sam svom kolegom. po tome pitanju, vi ste odabrali mišljenje Džumhura, to je mišljenje šta ispravno, da je duža da naklanja to. Da je duža to naklanjati ako je dobila tikus prije iz Indije, koliko za jedan rekiat? To se može klaniti. To uči Fatiha i sura Inna Al-Tayna. To se može proučiti ta sura. Aj kraća. I Fatiha da se klanja, šta je dužna je? Dakle, zato što je poslanik vam rekao šta? Ko uspije jedan rekiat, da. Bravo. Ko uspije jedan rekiat, klanja prije nego što istekne to namazko vrijeme? Stigo je na taj namaz. E, ona ako može, ako je stigla, znači minuta, ne znam koliko treba, minuta i pol, kako se odno, jeli, naši uklanjanja, ako je stigla, dobila mjesec prije, znači, isteka tog vremena, za koliko može klanjati rekla, dužna je da naklanja taj namaz. Zbog riječi Allah Žešanu inne salate kjanet ala mu'minine kitab al mevkuta. Namaz je posvećivo pitanje. Ako bude bilo pitanje što može posvećati dan. Allah te nekaj. Vrijeme uh, ili namazka vremena su vjernicima tačno, znači regula, regularno, le, regularno propisana u određenim vremenima, znači imaju namazi koje se moraju klanjati. Dok kaže druga ulema, između ostali šehovi sami vidite i nije, da žena nije dužna naklanjati. Zašto? Ja sam neki dan ovo ovdje spomljeno predavanje. Zato što za naklanjavanje šta treba? Nova naredba. Sjećate se? Ha? Sjećate Nova naredba treba. Kažu za naklanjavanje treba nova. Ako si propis toga ovdje, onda treba za naklanjavanje nova naredba. Zašto žena naklanjava post. Zato što je rekao, Ajša radi Allah, ona kaže, kada je rekao onoj žene, ona kaže, Harurije to nemci, je to ti od Haridžiki, pošto oni smatraju da je na njeva sekta, ova iskrina, smatra da treba naklanjava šta? I namaz i, i post. E, namaz vam se nata, post napuštavati. Za post je ispravno, ali za namaz ne treba. Pa kaže, u vrijeme poslanika sa dobijali smo mjesečicu, pa nam je naređeno da napustimo, a nije nam naređeno šta da? Pa da post imamo šta? Novu naredbu. Novu naredbu. A imamo li ovdje novu naredbu? Kaže, nemamo, nemaš potrebe nastavljavati. Nemaš potrebe nastavljavati. No, međutim, Allah ne bude zna da se razlikuje između da se razlikuje između namjernog ostavljanja i ostavljanja koje je šarijetski dozvoljeno. Je dozvoljeno ženi da okači namaz i kindiju do pola tri, ako je tri kindija, o, podne. Podne je u 12, do tri. U tri je i kindija. Je dozvoljeno da klanja podne u pola tri? Jeste li nije? Pa jeste, to je sve namazko vrijeme. Od, drugo je sad što je, gdje je vrednije i kad je vrednije. To je drugo pitanje. Je li dozvoljeno da klanja u pola tri? Jeste. I kada bi za života klanjala u pola tri, već biti griješna. Neće biti griješna, no međutim ostavila je nešto što je bolje. No međutim, kada bi čovjek namjerno ostavio namaz, i Kindija dolazi i prolazi i vidi da će sunce zaći, on kaže neću. I nakon kad zaće, e, tu je već spod jači. Jer je on namjerno to uradio. A ova žena u vremenu kad je dobila hajz, ona zna da je hajz. Nije, to žena ne zna. Možda li nas nekakve alamate, da je bole leđa i tako dalje, nešto naznak, jer međutim to može potrebiti po dan, cijeli. A ne zna žena kada je dobila znači to. Tako da, ovdje nije znači ovdje u ravna što dozvoljeno tako da je dužna i da može napraviti ako Bog da ima za to da ima za to nagradu to je mišlje šehovi sama za firmu Sejmije i po jednom rivajetu je Bohanita i Malik ako žena ako je prekine hajb prije ikindije i dok se okupa nastupila je Indija. Morali panjati podne. Očistila se prije Indije, ali je kupanje bilo kada? Nakon Indije. Morali panjati podne. Mora. Mora klanjati zato što ona bila čista u kom vremenu? Kad žena bila čista? Kada se okupa ili kad prestane krv da izlazi? Pa kada prestane krv da izlazi. E. Sada je, znači, sada biva čista, ali ne u svakom pogledu. Ne u svakom pogledu. Tako da ovaj, tako da je obaveza da klanja, i ne samo to, kad bi žena dobila, kad bi joj prestala mjesečnica u ikindijsko vremenu i okupa se, mora li klanjati podne? Može. Stvari ne mora po jednom mišljenju, po drugom mora. Ali, ali, je, ali mišljenje da mora ispravnije jače. Odabrao, odabrao je šehovi sami temi u svojim crtama i drugi. Jer braćo, namaska vremena imaju štirak. Ili imaju, znači, te dodirne tačke. Ko? Podne i Indija i akšem i akcija. I ova dva vremena podne i Indija. Postoji li ono jedno vrijeme u nuždi? Ha? Postoji. Ovdje je nužda. Ovdje se očistila i postoji nužda u ome vremenu. I kada ja znači u tome vremenu? I ovo je mišljenje velikog dijela Fakriha. No, međutim, kaže hanetijski pravnik nikako. Je li podne prošlo? Ona bila u mjesečet. Ne mora. I jako je. Ali ovo drugo sigurnije. Drugo je sigurnije. Allah se ala Nema znači jasnog argumenta, nego kažu to te dodirne tačke da je da imaju znači u nuždi i, i kad ima uzor šarijatski da je, znači da može da međutim žena koja je stanjila samo i kidiju nećemo kaži da je griješna ili da je onih koji ostali šta namaz. Ovo je jako bitno. Možemo kazati to samo braća za pitanja oko kojih postoji spor među lemom. Ne možemo, znači, tek tako tvrditi, znači, sa, sa, sa ovaj, e, kategorički da je nešto uh, haram ili da nije haram, osim ako postoji za to ovaj konsensus u leme, a u protivnom ostaje i štihad. Možem kazati, po mome mišljenju je tako i tako, ali najbolje Druga stvar koja je zabranjena je post nema razilaženja znači među lemom da žena koja je u mjesecu da ne može postiti, da mora na postu nakon toga i spomenuli smo preto na Adis Ajše radi Allah pa na kad je pitala ona žena zašto zašto napaštamo ne naklanjamo kaže jesimo ti Harulika Harulije to je jedno mjesto gdje se prvi put Haridžije gdje se prvi put sastane pa su pripisani tom mjestu jesam ti kaže ovdje kaže nisam ali pitam te za propis kaže Ulema, pogledajte, kaže kako je Ajša osudila nju ovu ženu prvo. Osudila je za njeno pitanje. Zato što njeno pitanje šta? Zaista liči, znači, Akajdu Haridija. No, međutim, kada ona pojasna, nisam ja ta, nego ja pitam, želim da saznam, e onda je poučila propis. E onda kaže, a, znači, ako nisi ta, e onda ti je ovako. Sve smo pa nisam, ali je bilo tako i tako, pa smo, pa smo a, napoštavale, a nismo, nismo naklonjavali. Isto tako lema koja kaže, braću, da je obavezna žena da klanja prvo, prvi namaz, kad se očisti u drugom, šta mislimo prvi? Podne i akšan. Podne i akšan, to je prvi. A ikindija i akija su drugi. Ako se očisti u drugom namazu, koja u lema kaže da treba klanjati prvi, oni kažu ako se žena očisti prije sabaha, treba klanjati šta? I akšan. Akšan i akšan. Jer vrijeme jacije po jače mišljenje, to je mišljenje izrazite većine fakliha, čak u četiri pravne škole, to je poznato, da je vreme jacije da ide, čak da se proteže do sabah namaza. No međutim, imamo hadis Aisha radijallahu ta'ala anha kod muslima, da je vaktu salata na iša ila nisti lej. Vrijeme jacije namaza je do pola noći. To se misli odabrano vrijeme. Ha, odabrano vrijeme za koje je velika nagrada. A nakon toga, braćo, biva vrijeme nužde. Znači, biva meven nužde. Ako je u nužde čovjek, nije mogao stići nikako, nije mogao ići kao ove godine, na primjer, koji je bio na hađu. Ljudi trebali da planjaju šta? Akšan i aciju na muzdelite, je tako? Da spoje tu u tom vremenu u jacijskom. Ima ljudi ove godine koji nisu mogli do zore doći na, na muzdelite. A ima ljudi koji došli u akšamsko vrijeme. Neki u akšamsko vrijeme, neki nisu mogli do zore doći. E ti koji ne mogu, on je išao, put ide, znači autobus ide uvijek treće, se ne može stati. Ima čovjek nekakvu nuždu ili opravdanje ili prolazi kroz teritorije gdje je nesigurno stati, nije sigurno stati negdje u, u, u ovaj, u nekim predjelima, znači koji nisu pod kontrolom, znači e, uh, semana, da čovjek stane tu i da klanja, znači ako ti već ljudi pokazali svojim dijelima ovaj, da zostavljaju semane i da je to nesigurno, i čovjek ide neugodno je da stane on sa familijom, kažemo, vozi dalje u šalšana kad dođeš na prvu tačku prije sama gdje dođeš pa njaj, šta? To je znači vrijeme nužde, ali odabrano je vrijeme dok je do, do pola noći. Ako žena prije sabaha očisti se, znači prestane je ciklus, i nakon toga dok se okupa, već je nastupilo sabahsko vrijeme, može li postiti taj dan? Počitala se prije sabahata, nije okupala. Može, može, znači može postiti, može postati dan, jer nevezan je post za kupanje, nego je post vezan za prestanak, znači, mjesečnice. Ako žena, ako ženi prestane mjesečnica prije zalaska sunca, hoće li nastaviti post taj dan u Ramazanu? Ha? Hoće. Nastavite, znači, post taj dan. To je jedno mišljenje, ali stvarno mišljenje da neće ispravnije mišljenje da neće zato što ona nije onako taj dan šta? Nije zanijetila, nije postila. Jer je šrijet obavezao da posti taj dan. Je li nije? Nije nju, nju pona osob nije obavezao. Zato što ona ima uzor šrijetki da nije postila. I kako bi dalje njeno suzdržavanje od jela i pića i onoga što kvari post imalo korist? Ha? Nikakve. Znači ne bi ona opet mora na posti šta taj dan. Zato kada je Ibn Žurejić pitao, a pa, kad bilo žabu rezar, sa ispravim lancem prema svata, kaže, žena se desila, žene, znači, prestala mjeseca prije zalasta sunca, morali suzdržati se taj dan od onoga što stvari. Post, kaže, ne mora, ona napašta taj dan. Ona napašta svakako taj dan. Sveća stvar koja je zabranjena, druga je znači post. Sama je post, sveća stvar koja je zabranjena sa ženom koja je u mjesec je odnos odnos je zabranjen po konsensusu islamskih učenjaka zbog riječi Allaha Đelešanu fa tezilu nisaje fil mahir i odvojite se odnosno manite se žena dok su u mjesečnici nemojte im naši prilaziti i kaže poslanik sa osrme isna'u kulle šej illa nikah uradite sve sa njima osim čega osim odnosa znači sve sa njom možeš raditi osim odnosa kaže šehovi sa minutej, da im je da je haram imati odnos sa ženom koja je u hajzini pas, po konsensu islamskih pravnika to nema razdruženja i da je to jedan od velikih griha, znači. Jedan od velikih griha. I koliko samo muslimana čini ovaj veliki grih? Koliko muslim, koji se muslimani po imenu po lišoj kar, po bajramu nije bitno, smatra se nekakvim muslimanem, a čini ovaj veliki grih kada bi čovjek bio ubijeđen da je dozvoljeno čovjek da muškarcu da ima ženu sa ženom odnos dok je u hajdu sad je stvar izdala iz islama znači kada bi on bio ubijeđen nakon što mu se pojasnilo ima dosta ljudi ne znaju ovaj propis i ovaj propis kako i mogu biti skriveni ljudima da je to konsensus u nama da nema razilaženja da nikad niko nije kazao suprotno i tako dalje i kad čovjek došao i bio ubijeđen i govorio da, da je ta stvar dozvoljena da to ne smeta to bi bilo njegovu vjeru njegovima. Tako da ne smije nikako to čovjek znači smatra, da mora to smatra znači zabranjenim. A kad je to uradio što ne zna i nije gdje imao naučiti, da nije htio naučiti. Da svaki dan u džami imaju halke, a on neće da dođe, ne zanima ga da uči. I onda će niti stvari koje je zabranjen. To nije, nije mu znači to opravdanje. Nego nije čovjek, ko naši ljudi koji žive po selima, o tim stvarima se nije puno pričalo, nije niko govorio i tako da nisu imali gdje naučiti. Ili, znači ako imaju opravdanje šarijetski, ili da čovjek zaboravi, ha? ili da čovjek zaboravi, onda neće imati grijeha, inša Allah, neće imati grijeha. Ko uradi to namjerno, mora se, šta? Mora činiti teobu. Teobu mora učiniti, jer učinio za velike grijehe nema ništa nego teoba. Velike grijehe ne mogu brisati druga djela, dobra dijela, ne može. I namaz ne može izvršiti veliki grije. Veliki grije može izvršiti samo te oba. No, međutim, da se treba čovjek iskupiti spored toga, tu je spor među ulemom. Džumhur ili većina islamske uleme kaže da čovjek koji počini, koji ima odnos sa ženom da se nalazi u mjesečnici, da, mu, da se ne mora iskupiti. Da se ne mora iskupiti. Dok kaže ima Mahmed da mora iskupiti. I to dokazuje hadisom u kome je poslanik sa osrame kaže za čovjeka koji to uradi je to sadaku bi dinarin e uniski dinar da će sadake koliko dinar ili pola dinar to na jednom zlašni zlašni koliko je vredio da se dadne, da se ispiti no, međutim ovaj hadis je po ispravnom mišljenju slab kaže imam neovu u svome dijelu Al-Minhaj, to je komentar u muslimovog sahiha, tako zove njegovo dijelo, Al-Minhaj, ili šerh sahih muslim, kaže وهو حديث ضعيف باتفاق أهل العلم i ovo je hadis slab po konsensu učenjaka. Ha? Slab hadis. No, međutim, ispravno je da nije baš tako, nego da Hakim i Zahebi kaže da hadis je rodostojan i tako kaže i Bude Qisil Eid od šafijskih pravnika i šeha Albani odobro ga da hadis je rodostojan. Međutim, ispravno je da je slab, ali nije po konsensu čega? učinjak, to je razlika po konzenzu. Različita se ulema. I mnoga druga. Ima Mahmed kad je pitan ome hadisu, kaže, ne sveta da se radi po njemu. Ne sveta da se radi po njemu. Što znači da je bar dobar hadis kod njega. No međutim, ispravno miše da ovaj hadis slab. I da ne treba čovjek da plaća šta? Kefare. Ali se mora pokajati. Mora se obučiniti. Čovjek koji je zabranio znači kada je da prilazi ženi, da ima sa njom samo, da ima odnos veliki dio uleme kažu ne smije doticati dio iz uđu pupka i koljena, to je zabranjeno. Međutim, ispravno je da, da je zabranjeno znači samo odnos. Znači, zabranjeno nije znači zabranjeno stidno mjesto, dok nije zabranjeno da se naslađuje ostalim dijeloma, znači, tijela. Zbog hadisa, isna u kulde šein ila nikah. Džumhur uleme, znači, kažu ne može iz uđu pupka i koljena, ne može ništa. Dok, a, ne znam tačno, koliko se sjećam da je to mišljenje Hanbelija, mama Ahmeda i Hanbelija, da može ono što je među, osim sidom mjesta. I s kim je hadis, s kim je dokaz? Sa Hanbelijama. Isma u kudaša i nujem Sve uradite osim odnosa. Znači, sve dozvoljava. I hadis drugi, koga bilježi je Budavud, koji je vjerodostojen, da su žene poslanika sa Osajem govorila, kada bi Allahov poslanik htio nešto od žene koja je u hajzu, bacio bi, kaže, jedno plato preko njenom sidom mjesta. Znači, taj bi bio pokrio. A ostali dijelovi su čovjek slobodni. došao je Mesruk, kako bilež imam taberi u svoj svome tefsir, Džami Olbejan, tefsir imama taberi, to je znači, tefsir u kome sve rivajete, samo predaje. 15 tomova sve predaje. Imam, tabera, imam uh, taberi ga na pameti ljudima diktirao. Kaže, hoćete da vam izdiktiram tefsir na 30.000 stranica? Pa kažu učenici njegovi, kažu, ne može mi to zapisati, 30.000 stranica u moću pero, pa piši, pa u moći, pa piši, ne može, ne može stići kaže dobro, onda ćemo, skratit ćemo ga, kaže na 3000. Na 30, na koliko? Na 3000, pa ga je sada izdefirao dakle? U glave. Sve predaje izdefirao iz glave. I na 3000 stranica, jer da imao zapisan, ne preko pišta ga, nego bio zapisan i ostao. Pa se zapisao na 3000, on je danas štampan u 15. molu. Pa je rekao, hajte povijest zapište, na 30. dana kažu, život je kratak za to. Morali bi živjeti još, kažu, dobro na 3000, pa je povijest, pa je danas njegov povijest, njegov teci među najvišim, najvišim najvišim povijestima koji su napisani u tefsirima, a to vam je, imam tabeli iskratio, nešto vam malo dovoljiti iz svoje enciklopedije da znate. Kaže da je došao me sruk, Kudajiša radi Allah talana i kaže, majko vjernika, ja bi tebe nešto pitao, ali kaže, ja stidim. Pogledaj, kaže, ja stidim. Kaže, pitaj, ti si, ja sam, kaže, tvoja majka, ja sam majka vjernika, a ti si, kaže, moj sin, pita, sin majku pita. A pa kaže, majko, šta čovjek može, kaže, imati od žene kad je ona u hajicu? Kaže, sve osim sinom Sve osim sinom A ima li kod bolje da je požnavao intimna pitanja poslanika sa osanem od Ajše? Nije. Ona je bila tu specializirala posebno posebno znači je to bila učena općenito žene poslanika sa osaleme a ponavca Aisha jer a, kada bi neka od, od žena kad se Allahov poslanik sa osaleme ljudi od neko žena došla bi kod Aisha i kaže da ti svoje veće hajga kaže od ljudi hajmo priđi i šapnimo nešto kažemo nešto da se odljuti i dobiješ moje veće Pa ono što je imala Ajša kod poslanika sa osvrame nisu imale, nisu imale druge žene. I govori, kaže, kupale smo se, ja i poslanik sa osvrame iz iste posude, pa ja sam grabila, pa vi će pusti me, a oni će pustiti mene. Pa su se, kaže, nadmetali koje će uzeti vodu i sve posude. I kada su pitali u Museleme, kažu, ovaj, a, je li tebe poslanik sa osebe ljubio što se postio? Kaže, nije. Kaže, Ajša kaže da nju jeste. Kaže, što se tiče Ajše, kaže, ne znam, ali što se tiče mene, kaže, sigurno nije. Kaže, vjerojatno se, kaže, nije mogo strpiti kad je Ajša u pitanju. Ha, vjerojatno se nije mogo strpiti. Pa Ajša imala jednu odliku i zato jeste poslanik sa osam govorio kada je došla Fatima da govori poslaniku sa osam o Ajši poslala je Hafsa i druge žene kaže daj vidi malo da to poslanik sa osam balansira jer braće ljubav prema ženama ne može čovjek to nije u njegovim rukama je tako pa je volio Ajšu više od drugih žena i to je poslanik sa osam sam priznavao najdraža osoba je kaže mena Ajša od ljudi njen otac Ebu Bekr I to je govorio poslanik, i je te okrio. Omer je čak govorio kako došao kod Buharije, kaže, kaže, hapsi, i nemoj se, kaže, ti, kaže, čutiti što je a, tvoja komšinica draža Allahom poslanik od tebe. Misli na Aishu. A ova hapsa, čjerka Omer, ali nemoj se čutiti, to je tako. Pa je poslanik, pa je došla Fatima, da, da zgora Allahom poslanikom, da to malo. Jesi li sad je završila čjerku moje srca? Je e, slušaj. Voliš li ti mene? Kaže, volim. Onda kaže, voli ovu, pa pokaže na Aishu pa se vratila, kaže, tako i tako rekao, ma kaže, idi mu reći, pokušaj to sad upakovati u drugu ambalažu, idi kaže pa mu reći, kaže, tako mi Allaha, nakon što sam čula ono što ono, nikad ga kaže, više neću upitati po pitanju Ajše, kaže, ja sam tu završio, ja sam vidjela koliko je tu sad. Pa Ajša, znači, imala posebno mjesto kod Allaho poslanika na osaneme i zbog toga jesu većina ovih stvari, znači, prenešena je od nje, sa njene strane, radi Allah za lanha, iz jednog drugog razloga. A ko će ih kazati koga? zbog čega je Ajša prenijela više stvari o životu poslanika sa vasreme intimi ovi stvari od drugih žena. Pa svaka je imala po dan. I Ajša bilo prije sa drugima po pola, nego svaka je imala po dan. Ali zbog čega Ajša više prenijela od drugih žena? Bravo. Sen. Zato što je bila najmlađa i živjela je šta? Najmlađa duže živjela, pa imala vremena da priča, da bude muftija, da, da govori i tako dalje. E, zbog toga je prenijela znači puno od poslanika sa Allahom. I to je bio slučaj sa drugim, sa drugim ashabima. Pa su Ibn Abbas, Ibn Omar, prenijeli puno hadisa. Najviše prenijela Ajša. Najviše prenijela Buhorene. Pa Ajša, pa Enes. Potom Ibn Abbas, potom Ibn Omar, potom Džabir. Potom Ebu Sayyid al-Hudri, potom Ibn Saud, potom Abdullah ibn Abri ibn Ovi devet ashaba zovu se al-Muktirun oni su ovako po ome redu, kako sam mi napravio, prenijeli hadisa. Pogledajte gore, u samom vrhu, treći, četvrti, peti, ili peti, šesti, bivaju, e, četvrti, peti, bivaju Abbas, Ibn Omer, Džabir, zato što su bili šta? Mlađi, pa su imali vremena za, za pet. Čak, Abdullah ibn Amr ibn As, za njega kaže Ebu Hureyde, niko nije više hadisa premio od Allahog poslanika i niko više ne zna od mene što Abdullah ibn Amr ibn As. On je pisao, ja nisam pisao. Međutim, kad pogledamo Ebu Hurene prvi, a Abdullah ibn Amr ibn Las, šta? Zadnji, deveti. Zašto? A Ebu Hurene priznaje da ova ima više hadisa od njega. Zato što Abdullah ibn Amr ibn Las bio abid i posvetio se ibadetu, a nije se posvetio čemu? Fetvama i prenošenju znanja. Dok se Ebu Hurene posvetio čemu? Fetvama i prenošenju znanja. Iako ima više hadisa, no međutim, stvar je koliko se prenosio i koliko se govorio, koliko se bavio, znači, sa tim, jel, da budeš ulog mukti. U svakom slučaju, kada smo negdje kod Ajše hadisa, da je rekla, jeli, na sruku, kaže, možeš sve osim i drugi. Imamo i drugo mišljenje da ne može čovjek, znači, osim onoga što je između, između pupka i koljena, međutim, kazali smo da prvo mišljenje odgovara argumentima, pa je preće da se drži njega, a imamo još nekoliko napomena, a koje su nužne i naravno predanje šal zala završćemo. Pogledan nifaka, nisam htjel širiti puno ome pogledu, jer prvo je pogledanje vezano za muškarce, onda znaju neke osnovne stvari. A, te strane, a s druge strane ima, ja mislim, na našem mjestu nadal sada napisano, pa bi se išao kada okolice onoga što je napisano, koliko vas je bar samo da poče naše vjerište, što da vidimo osrme, to bude na pravi put, to bude stanje sa ovom servisa. Allah se ala alam, sada na mala nebira Muhammed, ala alam, Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com بعزم الأبات وعدت قوانا بعزم الأبات آه يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من صرا